två, en, två, tre, fyra. Silvia födde barn på löpande band och kungen döpte dem till konstiga namn. Yeah! Silvia födde barn på löpande band och kungen döpte dem till konstiga namn. Yeah! Silvia föder barn på löpande band och kungen döper dem till konstiga namn.